Loçkam, selam. İyi ki doğdun Loçkam, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Belki bu şarkıyı söylemek istediğim yerde söyleyemedim ama sana defalarca söyledim. Doğum günü hediyesi olarak bu şarkıyı sana hediye ediyorum canım Loçkam. Balım. Uyu aşkım koynumda Kaygısız mışıl mışıl Bana emanet gül yüzünde Gülümseyen huzur Hani gitmiştik ya ikimiz birden Ama bitmiştik harbiden Yine bastırırsa kapkara Bulutlar aniden ne olur bu evden kimse gitmesin. Bu hikayede hiç kimse kimseyi terk etmesin. Mutlu son olmasın. Mutlu sonsuz olsun. Duaların örtsün bizi hasret üşütmesin. Ah ölüm yalan, ayrılık aman, erincitirse bedelini ödesin bu adam. Sessizliğim için özür dilerim. Sensizlik çok zor. Çok özlüyorum seni Loçkam. Her yanımdasın. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki tanıdım seni Loçkam. Çok güzelsin.